Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է։ Yan Spiration, ահա այն ընկերությունը, որի մասին այսօր պատմելու ենք, իսկ ընկերության հիմնադիրն է Անուշ Մանուկյանը։ «2015 թվականին Շուշի քաղաքում հիմնադրվեց Yan Spiration-ը եւ սկսեց զբաղվել գործած հագուստեղենի արտադրությամբ։ Ինչպես հիմնադրվեց այն եւ ինչու հենց գործած հագուստի արտադրություն, բոլոր մանրամասները իմացանք հիմնադիրից։ Դերմանկուց Անուշ Մանուկյանը մեծ սեր ուներ գործած հագուստի նկատմամբ, իսկ այդ սերը նրան փոխանցվեց մայրիկից։ Միշտ ուրախությամբ էի հակնում մայրիկի գործած հագուստները ու միշտ էլ այն ուշադրություն էր գրավում, քանզի ինքնատիպ էր ու յուրօրինակ։ Տարիներ հետո Անուշը Մայրիկի հետ որոշեց, որ այդ նախասիրությունը կարող է դառնալ եկամտի աղբյուր, եւ 2015 թվականին Մայր ու աղջիկ հիմնեցին Yanspiration ընկերությունը։ Նախնական շրջանում աշխատում էին երկու հոգով։ Այնուհետև on-line-վեց աշխատողների քանակը, ձեռք բերեցին անհրաժեշտ սարքավորումներ, բարձրակարգ թելեր, իսկ հագուստի դիզայներական լուծումներն էլ Անուշն էր տալիս։ Երանդով ու նոր ծրագրերով աշխատում էին, սակայն պատերազմը փոխեց նաև նրանց պլանները։ Ամեն ինչ մնաց Շուշիում, ավաղ ոչինչ չհաջողվեց վերցնել։ Լռեցին սարքավորումները։ Աշխատանքը դադարեց երկար ժամանակով։ Այս անգամ սովորական աշխատանքային ընդմիջում չէր։ Պատերազմից հետո անգամ չէին էլ պատկերացնում, որ կրկին կշարունակեն իրենց գործունեությունը։ Այսօր արդեն ես զարմանում եմ, ինչպես մեզ հաջողվեց հաղթահարել այդ ամենը եւ սկսել նորից, քանզի թվում էր, թե ուժ ու երանդ այլևս չկա եւ կորած է ամեն ինչ։ Սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներն այս անգամ իրենց առաջարկով քաջալերեցին նրան։ Նրանց առաջարկին անմիջապես արձագանքեց Անուշը եւ Ստեփանակերտում վերաբացվեց Jan Spration ընկերությունը։ Յանսփյուրեշն իրենց ներկայացնում է գործած հագուստի արտադրամաս, որը պատերազմից հետո վերաբացվել է Ստեփանակերտ քաղաքում, արդեն գործում ենք 2 ամսից ավելի, ունենք 80-ից ավել կտոր արտադրված հագուստ, ունենք նաև նախնական վաճառքներ եւ շարունակում ենք ավելի մեծ թափով, որովհետեւ արդեն ունենք պատվիրված նոր սարքավորումներ, որը մեր արտադրությունը կտեղափոխի ավելի ավտոմատացված ֆորմատի եւ մեր արտադրության 80-ից 90%-ը ավտոմատ կերպով կձևակերպվի։ Արդեն մնացած մեր աշխատակիցների պոտենցիալը կուղենք մոդելների էքսկլյուզիվության եւ դիզայներական լուծումներ տալու։ Նշեցիք, որ հիմնադիրն եք հանդիսանում եւ նշեցիք, որ պատերազմից հետո է վերաբացվել։ Դուք մասնագիտությամբ Մասնագիտությամբ լաբորատորիայի բժշկ եմ, աշխատում եմ Վիտամեդ բժշկական կենտրոնում։ Այնտեղի լաբորատորիայի բաժանմունքի պատասխանատուն եմ նաև հանդիսանում, սակայն զուգահեռ իմ կրթությանը, հետագայում նաև մասնագիտական գործունեությանը միշտ զբաղվել եմ Yanspiration-ով, որը հիմնադրվել է 2015 թվականին քաղաք Շուշիում իմ եւ իմ ընտանիքի կողմից։ Ես զբաղվում էի մոդելների ընտրությամբ, լոգիստիկայի հարցերով, ինչպես նաև վաճառքի, գովազդի հարցերով, այսինքն կազմակերպչական բոլոր տարերը, բոլոր բաղադրիչները իմ ձեռքի տակ էին, իսկ անտանկից մնացած անդամները օգնում էին մնացած հարցերում։ Մարիս աջակից էր ինձ ամեն հարցում, որովհետև հենց մորից է եկել այս սերը գործած հագուստի, գործելու, հելունագործության, շուղագործության հանդեպ։ Փաստորեն սերը գործելու նկատմամբ սերմանվել է մայրիկից։ Այո, երևի Արցախում չկա մի ընտանիք, որտեղ մայրը տատիկը չի գործում։ Եվ ես փոքր տարիքից միշտ հագել եմ մայրիկից գործած հագուստները, սվիտերները, փոքրիկ սիրուն զգեստները, որոնք դրանք միշտ էքսկլյուզիվ էին ու բոլորը թե փոքր մանկական հասակում, թե մեծ հասակում բոլորը ասում էին ինչ գեղեցիկ է եւ բոլորը շատ էին հավանում։ Հետո հասկացա, որ պետք է այդ պոտենցիալը ուղղել դեպի բիզնես ոլորտ, եւ ավելի եկամտաբեր ստեղծենք մեր հոբին, որտեղ անընդհատ գործում էինք, սակայն պետք է այդ հոբին ստեղծենք նաեւ նյութական արժեք։ Եվ այդպես էլ ամենին ձևակերպվեց, ստեղծեցինք մեր բրենդը 15 թվականին։ 15 թվականին, այո։ Սկզբում աշխատում էինք մենակ, ես եւ մայրս, հետո արդեն պատվերների հետ կապված, արդեն պատվերներ էինք տալիս նայնագործ այլ գործող կանանց եւ հետագայում արդեն վերջին տարիներին 18-19 թվականներին ձեռք ենք բերել մի քանի գործող սարք, կենցաղային տիպի ճիշտ է, բայց ԱԱԳ-ին թանկարժեք համակարգչային ծրագրավորմամբ գործող սարք ենք ձեռք բերել, որը ԱԱԳ-ին հեշտացնում է աշխատանքը եւ ավելի արագացնում արտադրությունը։ Սակայն պատերազմից հետո իհարկե այդ ամեն ինչը մնաց Շուշիում, երբ որ արդեն 21 թվականի փետրվար ամսին առաջարկ ստացա Սփյուռքահայ Արմեն Մալխասյանից, որ մեր հակոստը, այո, մեր գործած հակոստի բրենդը վերաբացենք Ստեփանակերտում։ Ճիշտ ասած, սկզբում մտածում էի, որտեղ ճնշված էինք Այո, ընդհանրապես պատերազմից հետո ունեին հոգեբանական բարձր ճշվածություն։ Այո։ Եվ բացի դրանից ընտանիքում մեծ ողբերգություն, չէի մտածում, որ երբևէ կարող եմ վերադառնալ Արցախ։ Ահա սակայն հենց այդ երևույթը, երբ որ տղաների արած գործը մենք չպետքա կիսատ թողենք, այդ երևույթը ինձ ստիպեց վերադառնալ ինչ որ մի բան ստեղծել, արարել, որովհետև այսօր եթե մենք այստեղ ենք, մենք ապրում ենք Արցախում, մենք ստեղծում ենք, արում ենք ու շարունակում ենք մեր տղաների գործը, որովհետև այստեղ բոլորը շատ կարևոր գործ ենք անում։ Մեր ամեն օր այստեղ ապրելը, ամեն մարդու այստեղ ապրելը մեծ գործ է։ Այո, Անուշ եւ դժվարությունները հաղթահարելով վերաբացվեցիք։ Այսօր դուք համագործակցում եք, այո, Թուրքահայ մեր գործարարների հետ եւ սկսենք նրանից հումքը որտեղից եք ձեր գբերում։ Ձեզ մոտ բացառապես գործած շորեր են։ Այո, բոլորը գործած շորեր են, սակայն մեր մոդելների մեջ կան նաև ապագա էսքիզների մեջ կան նաև կոմբինացված գեսներ, այսինքն կտորի եւ գործվածքի համադրությամբ սկեսներ, սակայն այս պահին չունենք ցուցադրված։ Մեր գործընկերները, մեր հիմնադիրներն են, որոնք Եվրոպայից են, Կանադայից, տարբեր քաղաքներից, այսինքն մեծ աշխարհագրություն ունի մեր հիմնադիրների ցանկը, որոնք ոչ միայն ֆինանսապես ներդրում են կատարել Inspiration-ում, այլ նաև մեծ ավանդ ունեն կառավարման կորպորատիվ այլ միջոցների, այլ գործառույթների մեջ։ Բոլորը իրենց մասնագիտությունում առաջատարներից են իրենց ոլորտներում։ Գումնենք իրավաբաններ, ծրագրավորողներ, տնտեսագետներ եւ այլ բոլոր ասպեկտները մեր կորպորատիվ համակարգումը կազմակերպվում է, բարձրացնում է եւ դարձնում է մի այլ մակարդակի եւ դա շատ գովելի է, որ Սփյուռքը իր պոտենցիալն ներդնում է Արցախում կամ Հայաստանում ոչ միայն ֆինանսական միջոցների տեսքով, այլ նաեւ գիտությամբ, զարգացմամբ եւ այլն։ այլ Ընկերությունում արկա է 80-ից ավել կտորների տեսականի։ Հումքը իտալական բարձրորակ բուրդն է, որից պատրաստված հագուստեղենը գրավիչ է։ Իան Սպրեյշինի հաջողության գրավականներից մեկն էլ այն է, որ նրանք համագործակցում են իտալական գունավոր թելեր արտադրող հանրաճանաչ ընկերություններից մեկի հետ։ Ընկերությունում մեծամասամբ արտադրվում էր կանացի հագուստ, այժմ արդեն շուկայում տեղ կգրավի եւ մանկական, եւ տղամարդկանց հագուստեղենը առաջիկայում ծրագրում են անցնել ավտոմատացման տարբերակի։ Այստեղ ես տեսնում եմ բավականին հետաքրքիր շորեր, ովքեր են հաճախորդները, սրանք պատվերներ են։ Ոչ, սրանք արկա տեսականին են, պատվերներ նույնպես ունենում ենք, բայց պատվերները հիմնված են մեր տեսականու հիման վրա, այսինքն մենք տեղադրում ենք սոցիալական կայքերում մեր տեսականին, որը արդեն կարող են պատվիրել այլ գույնից կամ այլ չափից եւ այլն։ Մոտ ապագայում մոտակա ամսվա ընթացքում կլինի մեր կայքանութի շնորհանդես process-ը, որով էլ պլանավորվում է հետագա վաճառքը։ Ճիշտ է Երևանում նույնպես ներկայացված ունենալու ենք, Երևանի հայկական խանութներից մեկում նույնպես ներկայացված ենք լինելու, սակայն հիմնական վաճառքները իրականացնելու ենք on-line հարթակում, այսինքն Facebook, սոցիալական կայքերում, Facebook, Instagram, եւ մեր կայքի միջոցով, ինչպես նաեւ արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն լոգիստիկ կազմակերպությունների հետ, որով պետք է մեր ապրանքները փոխադրենք փոքրիկ ծանրոցների տեսքով, պետք է տեղափոխենք Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրոպա եւ ԱՄՆ հիմնականում Վերջերս տեղի է ունեցել ձեր ցուցադրությունը եւ թերևս պատերազմից հետո սա առաջին ցուցադրությունն էր։ Այո, ընդհանրապես մեր առաջին ցուցադրությունն է եւ մենք ֆորմատը փոխել ենք, երբ որ մենք աշխատում էինք պատվերով, նախքան մինչեւ պատերազմը մենք աշխատում ենք պատվերով, այսինքն ինչ որ մեկը, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ մոդել է հավանում, կարող է պատվիրել։ Հիմա մենք աշխատում ենք զուտ մեր մոդելների հիման վրա, այսինքն պատվիրողը կարող է փոխել չափը, այսինքն ինչ որ շատ չնչին նյուանսներ, սակայն ընդհանուր մոդելը չի կարող փոխվել։ Ունենք հիմնականում կանացի, պլանավորվում է 50% արտադրությունը կանանց համար կազմակերպել, 40% մանկական եւ 10-15% արդեն մոտավոր 10-15% արդեն տղամարդկանց համար այդ տոկոսային հարաբերությունը կազմել ենք հիմնվելով նախքին փորձի վրա եւ պահանջարկի հիման վրա։ Նաեւ խոսեմ մեր հումքի մասին, որովհետեւ մեր հիմնական հումքը դա թելերն են։ Մենք ունենք էքսկլյուզիվ պայմանագիր Իտալիայի խոշոր թել արտադրող ֆաբրիկաներից մեկի հետ, ըստ որի տարածաշրջան Հայաստանում միայն այս թելերը այս գույնային կամայով մենք ունենք իրավունք ներկրելու, որը մեզ ապահովագրում է մեր մոդելների էքսկլյուզիվությունը ապահովում։ Մի քիչ խոսենք առաջիկա ծրագրերից, ինչպիսի ծրագրեր ունեք առաջիկայում։ Առաջիկայում մեծ ծրագրեր ունենք անցնելու ավտոմատացման, արդեն մի քանի սարքավորում ենք պատվիրել, որին սպասում ենք մեծ խանդավառությամբ, որովհետև աշխարհում ժամանակակից գործող արտադրության համար, գործած հագուստի արտադրության համար նախատեսված շվեյցարական Steiger ֆիրմայի հիտ սարքավորում ենք ձեռք բերել եւ սպասում ենք այդ սարքավորմանը, որը մեզ հնարավորություն կտա բարձրացնել մեր արտադրողականությունը, պատիկներ անգամ, ինչպես նաեւ մեր աշխատակիցների ժամ ժամանակատար եւ աշխատատար գործնեությունը վերաձևակերպել ավելի կարեւոր յուրօրինակ դարձնելու մեր արտադրանքը։ Ահա։ Եվ նաեւ գնային քաղաքականությունից։ Գնային քաղաքականությունը հնարավորինս հումանիտար կերպով է ընտրված այսօրվա գները, որովհետեւ թելերը շատ բարձր որակի են, եթե դուք տեղեկացված եք քաշի միրի գնից կամ 100% մայնոսի բրդի գներից աշխարհում արդեն դիմանակ ինչ բարձր արժեքների մասին է խոսքը։ Ինքը թելի որ որակը արդեն իսկ մեր հնարժեքը բարձրացնում է ահագին։ Բացի դրանից բոլոր ռեկորդն դրանով իսկ նույնպես բարձրանում է արժեքը։ Այսօր Արցախում մենք ներկայանում ենք բացառապես ինքնարժեքով, այսինքն ոչ մի եկամուտ այսօրվա արտադրված հագուստից մենք չունենք, սակայն արդեն մի քիչ հետո, երբ որ մեկ ամսից մենք ներկայանանք արդեն շնորհանդես ունենանք ներկայանանք ողջ Արցախին, գները փոփոխության են ենթարկվելու։ Իսկ երբ եղա արտադրամասում, պարզվեց, որ աշխատանքային խմբի կազմում հիմնականում Արցախի տեղահանված գյուղերի բնակիչներ են։ Անուշը անկեղծանալով ասաց, որ շատ հաճախ է զրույց սավալվում կորցրած օջախների հարազատ բնորանի մասին, սակայն հաստոցների ռիթմիկ ու աշխույժ ձայները, ինչպես նաև պատրաստված հագուստները, թվում է, թե մի պահ մոռացնել են տալիս տխուր անցյալը։ Քանի որ մեր աշխատակիցները բոլորը տեղահանված են, հիմնական թաղավարտ գյուղից, մադաղիսից, խորհադրից, մեր բոլոր զրույցները տանում են դեպի մեր տները։ Երևի օր չի լինում, որ մենք չուզենք։ Բայց այս պահին ինչ եք անում դուք։ Տղամարդու սվիտերա։ Պատվեր է։ Ոչ, մեր մոդելներից է, հակուստ ընտանիքի ողջ անդամների համար նույն գույնից, նույն որակի թելից լինելու են նմանատիպ հակուստներ ուսնու համար, կնոջ համար, ինչպես նաև երեխաների համար։ Իսկն ընտանեկան սեթեր են պլանավորում ունենալ։ Այսպեսին էր այսօրվա գործարար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։